بسم الله والحمد لله و والسلام على رسول الله و بعد خب درس پنجم را از کتاب حج در باب فدیه محظورات هستیم در باب سیوم و قسم اول را گرفتیم که باب محظورات بود محظورات محظورات یعنی چیزهایی که برای شخص احرام پوشیدگی در وقت احرام احرام یعنی نیتی داخل در عبادت چه چه حج باشه که عمره در همین حالت تا مادامی که کارهای احرام را کارهای حج یا عمره را انجام نداده باشه جایز نیست که همین چیزهای ممنوع بوده را چیزهایی که منع هست ممکن نیست اونها را جایز نیست که عملی کنه انجام بده خب اکنون اون چیزها چی بود یکی وقتی انسان مادامی که در احرام حج است یا در احرام عمره هست هر دیگه حج عمره ده برای مرد جایز نیست که لباس دخته شدگی به شکل اعضای انسان بپوشه مثل مثلا جلک مثلا یا میکه یا پوشک پس چی میپوشه تنها ایزار و ریدا ریدا اون لباسی که در بالا پوشیده می شود در تنش و ایزار اونی که در زیر و اگر رفت و ایزار نیافت با جایز است که بروک بپوشه بروک را بس جایز است که او سروالش میگن یک نو سروالی که اطرافش دختگی هست مثل هندوستانی یا اینا خب على کل حال یکی از چیزهایی که برای شخصی در احرام بوده چه احرام خود را برای حج پوشیده باشه یا عمره جایز نیست این پوشیدن چیزی دخته شده بود دیوم استعمال کردن خوشبویی دوخی، عطر عطر، و و و هایی که که خلاصا ها هست. هست اما که خوب بوی طبیعی کنه، کنه باکه نداره مثل مثلا بوی سیب یا حتی بوی ریحانه ریحان هم باکه نداره خوب سیم دور کردن موها و ناخون جایز نیست برای شخصی در احرام بوده گرفتن مو اکر ریش کو تراشیدن ریش که هیچگاه جایز نیست حرامه چی در احرام باشه چی در خارج از احرام تراشیدن ریش برای م... تراشیدن ریش برای مردها قطعا حرام است هیچ جایز نیست خب و یا گرفتن ناخون در وقت احرام و چهارم پوشاندن سر با تاقی یا به سله یا به غطره خلاصا جایز نیست برای مرد پوشاندن سرش و چیزی که در چسبیدگی است به این معنا مثلا تاقی در سر پوشانیدن خب پنجم نکاح کردن بود نکاح هم جایز نیست نه عقد نکاح ببنده نه کسی را زن بچیه نه زن بگیره حتی آسقالی کردن خطبه کردن هم جایز نیست و بعدی چیزی که ممکن نبود همچنین همخوابگی کردن با همسری خیش حرام است و همچنین منی براوردن استمنا میگویند استمنا العاده سریه و غیرش على کل حال اینها حرام است چی در حج باشه چی در غیر حج و خاصتا در احرام حرام قطعی هست استمنی براوردن و هفتم چیزی که جایز نبود این بوسیدن زن یا قفیدن به شهوت یا نگاه کردن به شهوت در حالت مدامی که در احرام هست وقتی که تحلل اول کرد یا تحلل دیوم که از احرام براورد پس با که نداره خب، دیگر چیزی که ممکن نبود شکار کردن یا کشتن چیزهای حیوانهای بری در احرام بودن مثل آهوی را زرگوشت را خوب و دیگر چیزی که جایز نبود چی برای محرم باشد چی غیرش شکستن درخت های حرم مکی همونی که الله آفرید است و همچنین نباتات و رستنی هایی که الله آفرید است رستنی های تره که خب یعنی کنون این چیزهایی بود که برای شخصی در احرام بوده جایز نیست که این چیزها را انجام بده اگر رفت و انجام داد چی میشوه در سیما همین است که اینها جزا داره جریمه داره و فدیه داره مؤلف میگوید المساله الثانيه فدیه المحظورات فدیه محظورات چیزهایی که برای احرام پوشیدگی ممنوع بود اگر رفت و انجام داد چی میشوه همین مساله هست بجد بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب والتغطية الرأس والإمناء بنظرة أو مباشرة بغير إنزال المني الفدية فيها على التخيير بين أصناف الثلاثة خب أكنون شخص در احرام بودا محرم تحاج بوشتي معتمر أقرفت ميسر و تراشد سر كانت و تقلیم الاظافر یا ناخن های خود را گرفت به شرطی که ناخنی که آزار دهنده باشد که نداره را به تفصیل ذکر کرده و لبس المخيط پوشیدن لباس دوخته شده و یا اینکه دوخی و عطر استفاده بردن یا محکم کردن سر پوشاندن سر به تاقیه یا سر و یا منی براوردن به نگاه کردن نگاهی به شهوت کرد و منی خارج شد یا مباشره کردن یعنی بوسیدن و, و قفیدن و لمس کردن آیلش همسرش به منی براوردن همه اینها چیزهای ناممکن هست خب فدیه اینها پاداش اینها جزاش ده جزاش جریمش همین است که سه کار را از سه کار یک کار را اختیار داره که انجام بده فدیهش همین چیزهای ذکر شده را اختیار داره که از سه کار یک کار رو بکنه لیکن واجب است که بکنه لیکن از این سه تا یک کشه خوب یکم صیام ثلاثه ایام یکم که اختیار داره میتونه روزه بگیره سه روز سه روزه بگیره برای نخناش گرفتن یا موی سرش تراشیدن یا دوخی زدن لیکن البته یک قاعده کلی هست که اینها برای کسی هست که به اختیارش باشه سیان به یاد داشته باشه مثلا اگر رفت و انسان همین چیزها را از روی جهل و ندانستن یا از روی فراموشی و خطا یا از روی مجبوری مجبورن یا از روی در خواب انجام داد هیچ فدیه و قضای جزای هیچ چیز نداره خلاصه کلام این چیزهایی که برای شخص احرام پوشیده ممکن نیست اگر رفت و انجام بده گناهگار میشه یا اینکه فدیه داره فدیه داره و جزا داره اینجا شخصی که جاهل باشه یعنی فراموش یا کسی که جاهل یعنی نمیدونستگی نمیدونست که مثلا پشت لباس دخته شده ممکن نیست مثلا جاکت چه مثلا یا اینکه مثلا کستوم چه پوشید بعد احرام رفت به طرف حد مثلا عمره کنی خوب یا اینکه فراموشی باشه یا آدم یا اینکه از روی مکره مجبور باشه یا انسان گرفته مجبوری دوخیش زد مثلا یا از روی در خواب باشه در خواب مثلا خامولو کارهای را کرد مثل مثلا در خواب شیطان فریبش کرد به قول مثلا در این حالت معذور است و هیچ فدیه و هیچ جزایی نداره خب اما اگر رفت و این کارهای ذکر شده را تراشیدن موه و گرفتن ناخون حتی جایز نیست که سخت مویسه شونه کنه یا ریشه جایز نیست سخت در دشوشتن سخت صابون کنه خب و یا اینکه دوخی استفاده بره یا سر را محکم کرد به تاقی ماندن یا اینکه مثلا منی اخراج بیرون کرد در این حالت همین است که از سه چیز یک کار را باید حتما بکنه یکم اختیار داره سه چه اختیار کنه یکم روزه داشتن شش روز روزا داشتن سه روز صيام ثلاثه ایام او اطعام سته مساکین یا طعام دادن شش مسکین شش مسکینه طعام متا میتونه شکمش سیر کنه شش شش برای خوراک برای شش نفر مسکین فقیر یا با یک کیلو 200 گرمی یا 250 گرمی از برنج خوب طعام دادن شش مسکین سیام یا ذبح کردن گوسفند یا بوزه یا بوزه را که سالا بالا باشه در این حالت ذبح میکنه لیکن لا یاکل منه شیئا از این چیزی ذبح شدگی چیزی نمیخوره از ذبحی که کرد خودش نمیخوره اختیار داره از این سه کار یکیش بکنه یا همین کارهایی که در حج ممکن نیست همین چیزی که البته مؤلف ذکر کردگی بالی دیگراش با حکم دیگه داره به نسبت همین چیزهای شش یا هفته که مؤلف ذکر کرد همین یاد حکم همینه که فدیه و جزاش همینه که ایمی سه کاریت اختیار داره انجام بده از گردن سقوط و گذاشتن سه روز یا تعام دادن شش مسکین شش فقیر را تعام تشکر سر میکنه یا ذبح کردن چاروای از بوز یا گوسفند خب لکی ذبح کرد خودش نمیخره ممکن نیست که بخره خب دلیلش قوله لقوله صلی الله علیه و سلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه وقت كعب بن عجرة رضي الله عنه وقت در سرش مثل شپوش دین چیزها شد آزاردهنده در سرش پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفت احلق رأسك سرات را بتراش وقت سرش در همون جانداری که آزاردهنده هست شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت سرت را بتراش و صوم ثلاثه ایام و روزه بیدار یک روز سه روز روزه بیدار سه روز او اطعم سته مساکین یا شش مسکین را طعام بده او ینسک شاتان یا ذبح کن شات بوزه را مؤلف میگه و قیست علیه بقیه الافعال و قیاس کرده شده است به این باقی کارها یعنی مثلا تر... مثلا همچنین این تراشیدن که باشه به با این قیاس کرده شده خوشبویی زدن یا اینکه مثلا سر را مخکم کردن لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحجة این چیزها حرام از احرام و لك لکه به این کارها فاسد نمیشود همین فدیه میتیه بحمي همین فدیه و حج صحیح هست و بکه نداره خب نیکی فراموشی باشه یا خطا باشه یا نمیدونیست اصلا حکم شریعت در آگاه نبود در این حالت یا مکره باشه مجبور ساقیت است فدیه نداره خب این یکم حالت بود به خاطر همین چیزهایی که ممنوع هست در حج انجام دادن فدیه هاش هر خلال قسم اول همین خب اما میگد او اما به نسبت لقتل صیدی شکار کردن کشتن حیوان بری در, در احرام فیخیر قاتل الصید بین ذبح المثل من النعم اختیار داره که وقتی که ذبح کرد چیزی از حیوانات بره را در احرام در حالت از از حرم مکه در احرام بین ذبح کردن ذبح کنه یعنی چهارپای من النعمی از چهار از چهارپاها یعنی او تقویم المثل بمحل تلفی یا اینکه مثلا نرخی نرخ همو چند قدره یعنی مثلا انسان اگر رفت و کبوتر از کبوترهای کبوتر کبوتر از کبوترهای حرم را در حالت احرام اگر رفت و کشت در این حالت یک بوز ذبح میکنه یک بوز را یا گوسفند را ذبح میکنه خوب و, و یا اینکه قیمت همون را قیمت یعنی نقش معین میشوه همون قدر و یشتری به قیمت طعاما و طعام میخره مثلا گندم یا برنج یا اوقات و صدقه میکنه ويشتري بقيمته طعاما يذهب في الفطرة ويطعم كل مسكين مدة بر يقمد يعني بقدر تقريبا كيلو تان جرام او نصف ساع من غيره يعني كي نصف ساع كي نصف ساع 201 کیلو 250 جرام است اما مد یک مد تقریبا 700 جرام هست برای گندم بر یعنی يعني گندم یک مد مد دو کف پر دست انسان میگن یو نصف ساعت من غیره راجع همین نصف ساعت است نصف ساعت عامه هم در برنج هم در گندم هم در خرما هم در نخود خب نصف ساعت، یک ساعت، اگر رفت بونی کیلو بیاد 125 یک کیلو 100 یک کیلو 250 گرم که تمری مثل خرمای او شعیری مثل جو خوب خلاصه کلام به مثلش خود همون پرنده را ذبح کرد مثلا در مقابلش در مقابلش چی در مقابلش یک بوزه را ذبح میکنه یا اینکه اگر افتو مثلا گنجش که باشه که مثل نداره در حیوان ها در این حالت نرخش معلوم کرده می و به مثل همون صدقه میکنه از خوراکی خوراکی خوب یا او یصوم ان اطعام کل مسکین یوما یا اینکه روزه میداره از تعام دادن هر مسکین یک روز دو روزه داره یعنی مثلا فرض کردیم اگر افتو 15 کیلو در گردنش باشه که تقریبا 10 نفر باید تعام بده در این حالت 10 روز روزه میگیره الله سبحانه و تعالی میگوید و من قتل له منكم متعمد قتل من النعم و هر کی بکشد از شما حیوانات های بره را در حالت احرام قصدن پس جزا و فدیهش همینه که مثل همون چیزی کشتگیش از چارواها بتا یعنی مثلا اگر رفت و پرند مثلا در پرنده ها به مثل مثلا کبوتر و مانند کرده می شود به مثل مانندی هست به بز زیرا که کبوتر هم میگن مثل دیگر پرنده ها نول زده آب نمیخره بلکه مثل بز و گوسفند مثلا آب را به یک نفس میخوره خب علا کل حال اللهم قد فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم يعني تشوروه يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة اللهم قد همون صاحبای عدل حكم كنا كي مثلا همین گنجيش چند قدره یا اینکه مثلا آهو كشت شتر مكشه يا گاو مكشه خوب هديا بالغ الكعبة یعنی در همونجا ذبح طعام مسکین مساکین یا کفارش طعام دادن مسکین های هست تا مقدار همون پولی که معین کرده شد او عدل ذلك صیاما یا اینکه به مثل همون روزه میداره خب خلاصه کلام اون چیزهایی را که ذبح کرده شد انسان کشت قصدن یا شکار کرد در این حالت پاداش همینه که و در هر یک کشتگی خش ذبح قربانی میکنه یا اینکه به همون قدر تعام میتیه مسکینی را اگر رفت چاروایی نداره پولی برای چارواگی یا که مثلا همچنین تعام دادن در قدرت نداره تعام دادن ده در این حالت بس چی روزه میگیره پس روزه میگیره برای هر یک همون اول معیان که شد نرخی همون چند قدر هست همون حیوان یا که همون پرنده در مکه در حالت احرام او را کشت و ذبح کرد پس مثل همون نرخی همون را معین کرده میشه که چند مسکدار، چند مسکین تعام داده میشه فرض کنید 5 مسکین 10 مسکین 15 مسکین فقیره پس همون قدر را روزه میداره خب به هر حال اینا با یحکم به ذو عدل منكم شخص های مخصوص متخصص صاحبان عدل و انصاف هستن اونها معلومه که کی باید چند قدر روزه بگیره و چند قدر مثلا چی باید در مقابل چی چی باید ذبح کنه خب این بود در باب کشتنی در حالت احرام که ممنوع بود کشتن و شکار کردن که انجام داد خود جزاش همین و اما میگد و اما بالنسبه للوطء في الحج قبل التحلل الاول اما میگه به نسبت همخوابگی کردن در حج در حالت احرام پیش از تحلل اول تحلل اول گفتیم یعنی اعمال حج بسیار که انجام داد خاصتا از سه کار دو تا او را انجام داد در این حالت تحلل اولش واقعش دیگه است تحلل اول یعنی دو کار را از سه کار انجام دید یعنی مثل مثلا اگر رفت اعمال حج را انجام داد و سنگسار کرد یا اینکه موی سر خود را پس کرد یا کوتاه کرد همین دو کار که کرد تمام تحلل اول میشه براش هم چی حلال میشه غیری هم خوابگی یا اینکه طواف کرد طواف افاده را یا سنگسار کرد یا اینکه یک از از سه چیز دو چک انجام داد در حالت تحلل اول واقع است ولی در صفت حج کیفیت حج گناه هست کی تحلل اول کی تحلل دیمه ان شاء الله مؤلف با تفصیل ذکر میکنه کجا داره رسیدی اینا میگن تحلل اول تحلل اول یعنی چیزی چیزهای برای انسان حلال میشه اون چیزی که ممکن نبود همش حلال میشه بغیر از چی بغیر همخوابگی یک باید دوست کار یک کار دیگه هم همه کار انجام داد بعد دیگه همه چی براش حلال میشه و حتی خوابگی خب در اینجا مؤلف بعضی چیزها را در اینجا داخل کرده است لیکن این نیست راجع همین یکی خیلی زیاد ذکر کرد که میگن اما به نسبت وقتی کردن در حج همخوابه کردن پیش از تحلل اول و ازال المنی هم همچنین منی را خارج کردن هم گفته این البته در بالا ذکر کرده بود و او استمناء او تقبیل یا بوسیدن او لمس به شهوه او تکرار نظر اینهاش لیکن در اینجا نیست راجع همین اینجا شاید سهو خطایی هست زیرا که به نسبت وقت کردن در حج قبل تحلل اول همین خیلی گفته میشه فانه یفسد الحجه تا چیزی که حج فاسد میکنه همین همخوابگی کردن در حج است در حالت احرام لیکن پیش از پیش از تحلل اول اگر رفت همخوابگی کرد بعد تحلل اول در این حالت چی در این حالت گناهگار شده است لیکن حج است خب مؤلف میگه که اما بنسبت نسبت همخوابگی کردن در حالت احرام پیش از راست حلال شود چند گناه چند کار در میشه میشود چهار کار در بالا مختصر گویم اگر اول انسانی که همخوابگی کنه در حالت احرام داشتن اول گناهگار می شود مرتکب گناه دوم حجش فاسد می شود سیم واجب است که حج دوام بده چهارم واجب است که سال آینده این حج را قضا بداره پنجم چی واجب است که ذبح کنه شطور را را میگوین چی ایرا چی؟ سختترین جزا همینه سختترین جزا در حج به نسبت چیزهایی که ممکن نیست در حج انجام دادن از همه سختش انمینه همخوابگی کردن در حج پیش از تحلول اول در بلاش پنج کار واقع میشه یکم گناهگاری گناهگار میشه به خاطر احترام نکردن احکام چی برای این امین احرام پوشیدن میسی همون گویا تکبیری تحریمه هست ده یعنی برای چی برای شخصی که نیست رنگ بود وقتی که الله اکبر در نماز داخل میشه خوردن ممکن نیست گپ زدن ممکن نیست این طرف او طرف نگاه کردن ممکن نیست رنگ همونه رنگ همونه اینا برای خاطر رنگ همون برای احرامش میگن احرام یعنی چیزهای حلال براش حرام میشه بعد مؤقت لیکن تا وقتی بود کردن اعمال حجه خب مؤلف میگوید که این آدمی که در حالت احرام هم خوابگی کرد با همسری خش در این حالت حجش فاسد شده است حتی و این کان المجامع ساهیا او جاهلا او مکرها حتی میگه چی سهوان هم همخوابگی کنه یا نمیدانست که همخوابگی چه فاسد میکنه یا مکرها مجبورا همخوابگی هم که کنه در این حالت حجش فاسد است خب دیم حج فاسد میشود دیوم و یجب فی ذلک بدنه واجب است که یک شطور را ذبح کنه قربانی بکنه و خون بدیه سیوم و قضاء الحج و حجش واجب است که حج را قضا بداره سال آینده حتما با میگرده حتی اگر چی حج نفلی هم که باشه است که قضاش بداره و توبه و همچنین واجب است که توبه کنه واجب است توبه کنه توبه کردن در حالت واجب واجب است که توبه کنه خب و واجب است که حج را دوام بده چیز نیست دیگه حج فاسد شد گفته دیگه ای حج نمیبرایه بلکه حج را دوام بده لیکن ای سال آینده حجش را دوام بده دوام کارهای حج میکنه خب لیکن از سال آینده باز قضا میداره حج خب این بود متعلق به چی به متعلق به کسی که همخوابگی کرد بعد از تحلل اول پیش از تحلل اول اما اگر رفت کسی پیش از تحلل اول کرده باشه برای خمالیف گفته و اما بعد تحلل اول اما بعد از اینکه چیزها براش حلال شده بود تحلل اول همون چیزی که گفتیم اکثر های حج که انجام دادی قیدگش ما در این حالت میگه فإنه لا يفسد الحج حج فسید نمیشه و یجب فی ذلك شات فقط همین قکی یک شات بز یا گوسفند صدقه میکنه ذبح کرده صدقه میکنه خب این بود به نسبت احکام همخوابه کردن هر یک همون چیزهایی که در حج ممکن است ممنوع انجام دادنش قضا و فدیه اونها را یک تا یک تا مؤلف ذکر داره میگه او اما بنسبت عقد نکاح اما کسی که در حج نکاح در حالت احرام نکاح کرد ازدواج کرد یا ازدواج کنند فلا یجب هیچ نداره وانما يكون العقد فاسدا نكاح نكاح فاسد اگر خلص نکاح کنه نکاح فاسد است ولی شما دختر یا این وای یک از نکاح کرده بوده نکاح صحیح نیست نکاحش باطله تمام یکی فدیه داره نه فدیه نداره خوب میگد و اما بالنسبه لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الادمي اما به کندن درخت حرم و رستگی و نباتاتی که اون آدمی ها نکاریده باشه آورم قمونه که او الله سبحانه تعالی رویانده باشه اون نیست لیکن اگر افتو خود آدم ها کار ده باشه کندنش باکی نداره فتضمن شجره الصغيره عرفا و ما فوقها ببقره درخت میده را کنده باشه درخت میده که در این حالت یک گوز قربانی میکنه خون میتیه یعنی ذبح میکنه و گوشت تقسیم میکنه اگر افتو درخت کلام باشه پس گاو را و یضمن النبات و. ورق بقيمتها رستنها او آه، اما النبات والورق آه، والورق ورق يعني برگ برگ یگان ترکند یا اینکه گلی از گلهایی که یا كي علفی از علفها را که کند در این حالت كلش معلوم میشه که مثلا چند ریاله يعني چند تومنه و لانه متقوم بقيمات الشيء صدقه میکنن خب مؤلف میگه اي چیزها که بود همه احکام چیزهایی که ممنوع ممنوع بود در حج به تفصیل ذکر کرد میگه هذا اذا كان مرتكب المحظور متعمدن این وقتی که انسانی که همه چیزهای ممنوع, را مرتکب شود در حالی که قصدن مرتکب شود قصدن که مرتکب شد همین جزاها همین جزاها هر یک به تفصیل بسیار هم مهم خاصتا برای شخص حج کننده یا عمره کننده چی چیزها ممکن نیست مثل نماز چی چیزها ممکن نیست باید بدانی که گفزن درست نیست خونده خندیدن درست نیست مثل خوردن جایز نیست مثلا رنگ همین احرام که پوشیدی باید بدانی که چی چیزها برات ممنوعه تا اینکه حجت حج مقبول شود تو یک حج حجی صحیح شود انسان میگه اگر رفت و این چیزها را قصدن انجام داد این چیزهای ممنوع بوده را پس فدیه و جزاش همین چیزها چیزهایی که بعد تفصیل ذکر کرد همش یک چیز خل نیست بلکه هر چی فقط و میده داره خوب میگه اما الجاهل و الناس فلا شيء علیهما اما شخصی که جاهل باشه حکم شریعت نمیدونیست در باب مثلا دوخی زدن وای همین چیزی که ممنوعی در احرام یا یا اینکه فراموشان باشه ندانست که مثلا فراموشن خطا از روی خطا و فراموشی انجام داد مؤلف میگه فلا شیء علیهما پس هیچ چیز در گردنش نیست یعنی فدیه نداره فقط استغفر الله و توب الیه میگه به همین تمام همچی آدمی که در خواب هم باشه کار از کارهای ممکن رو انجام داد در خواب یا اینکه مثلا مکره باشه مجبوری این هم ساقط است خب این بود فدیه محظورات چیزهایی که محظور و ممکن نیست او را انجام دادن خب و مؤلف قال المساله الثالثه في الهدي واحكامه خب أكرون در باب هدي هدی همون چیز چهاروایی که ذبح کرده می شود در کعبت الله در حج یعنی و احکام او اکنون نوعي چند قريب هدی قریب بگیم اگر خیلی بگیم هدی به همون چارواهایی که ذبح کرده میشه در حج اما قربانی چیزی است که ذبح کرده میشه در غیر حج یعنی مثلا در غیر در غیر حرم مکی در غیر کعبه در غیر مکه الله که در غیر اما مثلا پیش نزدی بیت الله الحرام یعنی در غیرش در دیگر کشورها که ذبح کرده شد یکم عید سه روز بعدش چهار روز روز اول قتی سه روز بعدش اینا میگن دومش قربانی آن چارهایی که ذبح کرده می شود در کعبت الله یا با اون نیت برده می شود او را نامش میگه هدی هدی قریب هدی یعنی هدیه کرده شد ما یهدى الی البیت الحرام من بهیمه الانعام تقربا الی الله تعالی هدی یعنی آن چارهایی که هدیه کرده می شود به طرف خانه خدا برده می شود رانده می شود یعنی برده می شود آن زمانه قدیم ده حاجی ها قربانی های همون چیزهایی که ذبح میکردن قچا شونه، گوسفندها شونه، بایتری نشانه میموندن در گردنش یکم کشال میکردن اینو وای خلاصه به همون طرف روان میکردن این معروف بود مشهور بود حتی در جاهلیت هم پیش از اسلام هم خوب، یعنی همون چیزایی که یهوده یعنی رانده میشود طریق یعنی پیش پیش پیش برده میشوه یهوده اهدا یهودی برای هر چیزی هدیه هم میشوه خوب، من بهیمه الانعام از چارواها الابل والبقر والغنم همین ها شتر و گاو و بز گوسفند همین چیزهایی که هدیه کرده میشد و رانده میشد و برده میشد طرف خانه کعبه بعد از اعمال حج و ذبح کرده میشه قربانی که در دیگر جاها انجام داده میشه مؤلف میگه انواع الهدی اكو این هدی و ذبح کردن چند نوعه یکم هدی التمتع والقران هدی التمتع والقران یکم هدی ذبح شخصی که حج متمتع هست و قارین هست خب هدی التمتع متمتع کسی را میگوید که در یک سفر یا اینکه در های حج که شوال است و ذوالقعده و ذوالحجه در همین سه ماه عمره میکنه کیش ده باشه ماه شوال بعد شوال ده شوال همین سه ماه حج عمره میکنه و باز نیت داره که اول کی چې حج میکنم یعنی به حج متمتع کړه میگن متمتع کسره میگن کی در ماهای حج عمره میکنه و از عمرش خارج میشه احرام میبره. و انتظار میشه حج وقتی هشتمی ذوالحجه کشید تمام احرام میبنده یک بار دیگه و حج اینو میگن متمتع یعنی گویا که جان کرد بین حج عمره در احرام لیک دیا سفر مثلا یعنی یا بار ده هیچ گم نداره که آدم احرام مثلا عمره کنه در ماه شوال یا که ذوالقعده یا اول ذوالحجه ده و بو بو یا با آمد حج کرد همو سال اینا متمتع میگن همو سال که کرد خلاف اصل که راجع همینه که مهم همین سال که عمره و حج ده سال انجام داد و با در های حج عمره کرد و بعد او حج کی کرد اینا متمتع میگن در این آدم واجب است که ذبح کنه قربانی کردن به قول در این واجبه را متمتع میگویند آدم قارین کسی هست که حج و عمره را بیانیت میگه لبیک حج و عمره تن ولیکن به یک احرام یک حج یک عمره هست به یک احرام احرامش میپوشه به حج عمره عمره قطی حج هر جمع کرده بعض اعمال حج طواف انجام میده و انتظار میشه تا روزی مثلا رمی جمرات و مبیتی در مزدلفه و وقوف عرفات و بعد از او در آخر یه هفته میسته ده روز در احرامش میسته تا وقتی عملهای حج انجام شده پس دیگر عملها را انجام میده به همه چی به همه را میگن قارن قارن یعنی جمع کردگی بین حج و عمره به یک در یه سفر به یک احرام با حتی خوب این دو نفر ده حدی قربان کردن واجبه واجبه به این معنا که یه یک دیگه میمونه حاجی میمونه که او را مفردش میگن ده او سنت مستحبه یا خاطر همین حاجی ها حج میکردگی سه نوع باشه اگر دو تش ده قربانی هست و واجبه ده سرش یه تای دیگه ده یعنی انسانی که همین حج رفته تا حج میکنه نه عمره پیش از اون میگه نه بعد یعنی تا حج میکنه تمام اینا میگن چی ده گردنش قربانی کردن ذبح کردن نیست از روی وجوب اما مستحبا با که نداره مستحبا یعنی مستحبه که قربانی کنه لیکن نکنه اگر هیچ گم نداره خب مؤلف میگه انواع هدی یکم هدی هدی یعنی ذبح کردن ذبح کردن برای شخصی که بین حج و عمره جمع کرده است در یک احرام یا در دو احرام و در ماهای حج فهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام این واجب است میگه این ذبح واجبه برای البته برای کسی که از اهل مسجد الحرام نباشه یعنی واجبه برای افقیش میگن یعنی کسی که دیگه جا میآید خب اهل مسجد الحرام کی میگن حاضر مسجد الحرام همون اهل مکه را میگن اهل حرم میگن یا کسانی که قریب مکه هستند بین این آدم و بین مکه یگان مسافه سفر نباشه یعنی همون کسایی که ای 80 کیلومتر قریب ترن یعنی نزدیکی های حرم نزدیکی های مکه در زندگی میکنن 80 کیلومتر زیاد نیست نه از این از چهار طرف 80 کیلومتر دور نباشن اگر رفتن 80 کیلومتر زیادتر که دور شد ایده بعد ایده واجبه لیکن اگر رفتن اهل حرم باشی اگر در گردنت واجب نیست قربانی کردن اصلا خب یعنی همین ذبح کردن برای تمتع یا قران واجب نیست مؤلف میگه این واجب است برای کسی که از اهل مسجد از اهل از اهل از اهل حرم نباشه اهل مس... حرم یعنی اهل حاضر مسجد حرم یعنی از اهل از قریبیای از اهل مسجد حرام نباشه اهل مسجد حرام یعنی سکونت کننده های در مسجد حرام یا در حرم یا کسانی که قریبی در اوجه هستند اگه فرقش چیست همین که بین این خانه این آدم و بین مکه اگر تو 70 کیلومتر 60 کیلومتر 50 کیلومتر باشه این حکم اهل حرم داره در این حالت در گردنش در گردنش ذبح کردن واجب نیست لیک ای دور شد از مدینه آمد یا از جده آمد یا یه طرف دیگه که آمد از دور از دیگر کشورهای اسلامی در حالت حتما اگر تو متمتع باشه یا قارن در حالت در بالاش قربانی ذبح کردن واجب است مؤلف میگه و هو دم نسک لا جبران این قربانی کردن که واجب هست ایرا خونی تعبد و عبادتی میگوین میگد دم نسک یعنی دم خون عبادتی هست یعنی ذبح کردن این از روی شکر و از روی عبادت و نزدیک شدن به الله لا جبران نه اینکه خون برای جبر کردن اصلاح کردن خطای او گذشتگی ها فدیه هایی که ذکر کردیم در اونجا او را خون جبرانش بگن یعنی یه خطا را یا واجب که اضافه کرده وجب بود این اون نیست میگن ای بلکه ای خون عبادتی و شکر این نعمت است که الله سبحانه تعالی برای او نصیب کرد حج عمره را حج کردن و عمره کردن در یه احرام به یه احرام پوشیدن یا اینکه در یک وقت زمان خب لقوله تعالی الله مگه فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج پس هر جمع کرد بین عمره را تا حج یعنی بهره برداری کرد یعنی فایده بود و استفاده کرد بین حج و عمره یج جمع کرد فمستی سرم الهد یعنی پس واجب است که همون قدر توانایی داره از ذبح پس ذبح میکنه اکنون چی ذبح میکنه یا بز یا یک گوسفنده خوب بز یعنی اگه سالا بالا باشه گوسفنده از شش ماه بالا یا اینکه سبع بدنه میگن سبع بقره یعنی یک قسمی از هفت قسمی گاوه یا هفت یک قسم از هفت قسم شتره آه شتر و گاو در هفت نفر کفایه هست این همون یک قسم در قوش شود مثلا هفت نفر جمع شوند یک گاو بکشن کفایه هست مثل قربانی کردن احکام همون قربانی می آید مؤلف میگوید فان عدم الهدی او ثمنه صام ثلاثه ایام فی الحج اكيد آدمی که گفتیم جمع کرد بین حج و عمره را در هر حج عمره را به یک سفر کرد یا که در یک احرام اگر رفت تو قربانی کردن نتونست یا اینکه پول قربانی را نداره پس چیکار میکنه میگه سه روز روزه میگیره در حج و یجوز صیامها فی ایام التشریق جایزه میگه این سه روزه در روزهای تشریق بگیره ایام التشریق ایام التشریق یعنی روزی دیم عید به قول دیم سیم چهارم یعنی 12 هم ذوالحجه دیم 13 هم در روزه میگیره اصل روزه داشتن این سه روز مکروهه لیکن برای این آدمی که پول قربانی را برای او جایزه خب مؤلف میگه جایز است روزه داشتن او در روزهای تشریق یا پیش از او هم جایز است فقط همین قدر که پیش از ایام تشریق یعنی فقط روز عید درست نیست روز عید زیرا حرامه با اتفاق با اجماع هیچ وقت روزهای عید روزه داشتن در یگان جو جایز نیست خب یا اینکه برای شخص حاجی در عرفه هم جایز روزه بگیره زیرا مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلام ما کردن حاجی هایی در عرفه روزه گرفته روز عرفه را برای حاجی های در عرفه بوده پیامبر صلی الله علیه و سلام من کرده است حاجی های روزه گرفتن در قدر روزه داشتن روز عرفه مستحب است مگر برای روزه داشتن روز عرفه مستحب مگر برای حاجی ها که براشون مکروه است خب لیکن پیش از اون روزه بگیرم فقط همین خب بلا خاطر همین اگر کسی پول قربانی کردن را یعنی پول ذبح کردن را نداشته باشه در این حالت روزه میداره سه روز را در حج یا اینکه و سبعت اذا رجع الى هفت روز دیگر در خانه در خانش برگشت به خانش برگشت که باشه مهم به خانش که برگشت بچه هفت روز دیگر در خانش در خانوادهش بعد در در وطن خودش روزه میداره الله میگه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم الله میگه پس هر کی نیافت قربانی را ذبح کنه ذبح کردن را هدیه نیافت پس روز سن سه روز در حج سه روز میتونه پی در پی بگیره میتونه جدا جدا بگیره خوب این سه روزه جایز است که در مکه میگیرته گیره در حج جایز است که پی در پی بگیره و جایز است که جدا جدا بگیره فقط از روزهای تشریق نگذارن پیش بگیره یا که دسته روزی تشریق بگیره خیلی در آخر آخر ذیلحجه بگیره مثلا دیر نگیره یا پیش از زوم میگیره مثلا پویا در روز فرق کردیم روزی پنجم و ششم و هفتم ذوالحجه میگیره یعنی 5 6 روز پیش عید سر میکنه روزه گیری را خب یا هفت روز وقتی که به خانوادهش بر بگرده اینم جایز است وقتی خانهش بیاید جایز است پی در پی بگیره و جایز است که پی در پی یعنی اما هفت روزه پی در پی یه هفته پر را یا میتونه توقه توقه بگیره مسئله مهمه در باب حج مؤلف میگه و یستحب للحاج با جای مستحب برای حاجی ای یاکل من هدی التمتع والقران و مستحب که ای همین ذبحی که میکنه به خاطر تمتع و قران به خاطر حج عمره جمع کردگیش ذبح میکنه قربانی که واجب بود بالای سرش مستحب بخره لقول تعالی فكلوا منها الله میگه پس بخورید از این ذبح ای ذبحی که اگتون بخره و اطعموا القانع والمعتر و تعام بدهید فقیره فقیرهای میطلبیدگی و نمیطلبیدگی را القانع فقیر میگه که بطلبه مردم قانع کس فقیر میگه که نمیطلبه از ادمو را سوال نمی بکنه بلکه خوب و و والمعتر فقیر میگه که میطلبه به هر حال اینا مستحب خوردن خب یکم نوع ذبح کردن معلوم شما هدی تمتع و قران است که واجبه دیگر نوع ذبح هدی الجبران است جبران همون فدیه که ذکر کرده مؤلف میگه هدی الجبران و هو فدیه الواجبه لترک واجب او فدیه واجب است که واجب را ترک کرد یعنی ایدم حکم این ذبح واجبه ای به سبب ترک کردن واجب از واجبات حج مثلا اگر رفت در میقات احرام نبنده مثلا خوب یا او ارتکاب محظوری من محظورات الاحرام یا مرتکب شود ممنوع ممنوعی از ممنوعات احرام را چیزی که ممنوع بود ممکن است نبود انجام دادن انجام داد او بسبب الاحصار عند وجود سببه یا اینکه به سببی احصار این مساله فقهی است مساله احصار مقدار من شدن منعیه شدن مانعه مانعه پیدا شد که آدم محرم احرام بستگی حج خود را عمره باشه یا حج کامل کرده نتانست مثل مثلا بیمار شد یا مثلا دشمن حجوم کرد یا اینکه راه ها محکم شد احرام بست و دیگه در بین رفته ثبت نتونست خوب یا اینکه مثلا پولش نرسید پولش بود شد گم شد علا کل حال ایره احصار میگه احصار یعنی مانعه پیدا شد اینکه شخص احرام بستگی حج خود را انجام داده نتونست ایدم واجب است که یک چیز را ذبح کنه به همین ثواب حج پر میگیره حتی سرش هم میتراشه خوب الله میگه فاین احشرتم فما استیسر من الهدی اگر رفت شما مان کرده شده بین شما بین حج کامل کردن مانعی پیدا شد پس ذبح کنی همون چیزی که تواناییش داره از هدی ولی قول ابن عباس من نسي من نسك شیئا او تركه فلیور دما ابن عباس رضی الله عنه گفت ها که فراموش کرد از ایران یعنی ترک قصدن فلیورق دمن پس ذبح کنه خب اینا میگن ذبح جبران مؤلف میگه و هذا النوع لا يجوز الاكل منه از این نوع قربانی از این نوع ذبح کردگی خوردن جایز نیست بل يتصدق به على فقراء الحرم بلکی با صدقه کردن میشه به فقیرهای حرم برای مستحب میگه آدمی که در شک باشه که آیا همین احرامش کامل کردن نمیتونه یا نه این خیلی گوید که این محلی حیث حبستنی جای ما تمام جایی که مانعه پیدا شد این مثلا بیماریش سخت شد برگشت به وطنش یا اینکه مثلا دشمن پیدا شد یا این وای خب این دیوم نوعی ذبح کردن بود سیوم نوع هدی تطوعی هدی یعنی ذبح نفلی يعني مستحبي وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر برای هر یک حاج حاج کننده برای هر یک عمره کننده مستحبه که ذبح کنه صدقه کنه فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اهدى 100 بدنه في حجه الوداع پیغ از روی اقتدا کردن به پیغمبر صلی الله عليه وسلم که پیغمبر صلی الله الله عليه وسلم هدي كانت الشطور در حجه الوداع خش یعنی همچی مستحبی و برای ثواب و اجر و تطوع و الاكل منه از این هم خوردن مستحبه فقط از کدام که ممکن نبوده همون هدیه که برای جبران باشه یعنی اصلاح کردن کمبودی یا برای خطایی را مرتکب شدی اگر ذبح کردی از خوردن حتی یک قطعه هم جایز نیست اما دیگر نوع حدی و ذبح ها را جایزه خب و همچنین حدی نظرم حدی نظری باشه حال میآید اودم جایز نیست خوردن از او لیکن دیگه شده جایزه مستحبه میگه که انسان ذبح کرد از روی اه، ثواب و اجر شوروی را در مکه برای اه، در این حالت مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كل جزور ببضعه فضبخت فطبخت واكل منها وشرب من مرقها زرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر کرد که از هر شتری کشته شده یک قطعه آورده شود و پخته شد و پیغمبر صلى الله عليه وسلم از کمی خوردن و شرب من مرقها و لوش في as مرق يعني او بالشربره مثلا او بالشربه ياك الشوربه او بس خلاص البضعه قطعه من اللحم بضعه بضعه شنو قال بمعنى جزء قطعه از لحم میگه از هر يك شتر گفتن كم كم كي بيوري در دک جوشانده شد آه، پیغمبر صلى الله عليه وسلم از گوشش خورد و آب شربایش را نوشید میگه و يجوز لغير المحرم انا كبو مساله ديگر و يجوز لغير المحرم ان يبعث هدايا الى مكه لتذبحه بها و جایز است میگه برای غیر محرم یعنی يعني مثلا آدمی عادی از دیگر کشور رایی که قربانی ها و ذبح کردگی ها را تا اینکه در آنجا ذبح کرده شود تقربا الى الله از روی نزدیک شدن به الله ولا يحرم ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم بعد ای آدم ده ثواب اجر میگیره و در گردنش یگان چیزی که برای محرم حرامه از مویسش گرفتن و ناخناش گرفتن اینوای چیزایی که محظورات احرام بود برای هیچ چیز نه فقط برای ثواب اجر جایز است یعنی از غیر دیگر کشورها هم قربانی ها و ذبح های خود را به اونجا روان کنند. از روی ثواب اجر و حدی نامیده می شود خب چهارم نوعی نظر کردن و هو ما ينظره الحاج تقربا الى الله عند البيت الحرام او عام یعنی خود انسان در گردن گردنش چیز واجب نیست لیکن خودش نظر میکنه به گردن خودش واجب میکنه از روی نزدیک شدن به الله در نزد خانه کعبه میگه در نزد بیت الله الحرام ويجب الوفاء بهذا النذر وجبت كذب النذر زي الله مجد ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا وليوفوا نذورهم نذر هو خضره وفوق ولا يجوز الاكل من هذا الهدي همتن از این از این ذبح ذبح نظری نذر کردی برای الله یک گوسفند دو گوسفند یک گاو دو گاو چند قای که توانایی داری ذبح نذر کردی و وقتی ذبح کرده شد برای فقیرها و مسکینهای اهل حرم تقسیم کرده می شود و خود انسان نمیخورد خب مؤلف میگه وقت ذبح الهدی اکنون تمام قربانی ها معلوم شود ذبح کردن در در حرم چهار نوعه یکی برای متمتع و قارن واجب است یکی برای هدی جبران واجب است یکی تطوع مستحبه و یکی هدی نذر که واجب نیست بالای آدمو یکی آدم در بالای خودش که واجب میکنه پس است که اینم مؤلف میگه کی ذبح کرده میشود خب ذبح کردن کی میشود میگه وهدي التمتع والقران يبدا وقته من بعد صلاه العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريق هدي شخصي جمع کردگی بين حج وعمره عمره شروع میشه از بعد نماز عيد در روز عيد قربان يكم روز تا آخر روز سيما يعني سه روز ديگه چهار روز ده مثل قرباني هاي که انسان قرباني میکنه همونه زیرا پیغمبر ايام التشريق يعني سه روز بعدی عيد روز اول عيد روز ديوم و سوم و چهارم خوب پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث مسلم گفتن کل ایام تشریق ذبح همه روزهای تشریق ده ایام تشریق ده هر روز ده ذبح کردن جایزه مثل آدمی که قربانی میکنه روز یکم که نتونست دیوم دیوم دیم نتونست سیم سیم نتونست چهارم چهارم لیکن وقتی افتو و کشیش تمام تا افتو شش تنه اما میگه ذبح فدیه الاذى واللبس فحين فعله اما فدیه اذى یعنی آزار دهنده چیزی انجام داد یا اینکه مثلا لباس فدیه جبران وقتی که انجام داد همونجا ذبح میکنه صدقه میکنه و تقسیم میکنه و كذلك الفديه الواجبه لترك واجب و همچنین فدیه واجبه که برای واجبی را ترک کرد مثل از میقات احرام نبسته بود این هم در جاش همو وقت ذبح میکنه انتظار نمیشه روزی قربانی را روز عید قربانه و اما دم الاحصار فعند وجود سببه خب اما دم احصار یعنی کسی که مانع شد مانعه پیدا شد که حج خود را کامل کرده نتونست بعد احرام بستن پس این در وقتی سببش پیدا شد مثلا دشمن هجوم کرد یا اینکه بیمار شد در همونجا ضبط میکنه یا اینکه در وطن در حد ایران با همونجا روی کرده میشه یعنی مثلا آدم در با مکه مثلا 15 کیلومتر مونده بود اومد و بیماری سخت شد و مدینه بردنش برای تبوات مثلا در حالت یک بوز را روان میکنه تا اینکه حدی که قربانی کرده شود و هو خوب اکنون چی مقدار هست این حدی میگه و هو شاتون یا بوز یا گوسفند و او سبع بدنتین یا یک قسم از هفت قسم چی برای دیا بزرگ دیا گاو شتر هفت نفر میتونه شریک شوه و یا سبع یا اینکه یک هف یکی گاوه. لقول تعالی فین أحصرتم فما استيسر من الهدی. خب مساله دیگر مکان الذبح اکنون در کجا ذبح کرده میشوه این قربان ذبح ها میگوید حج التمتع والقران السنه ای يذبحه بین مینه هدی ذبح کسی که جمع کرده است بین حج عمره سنت همینه که در مینا گفتن جا ذبح کنه و این ذبحه فی ای جزء من اجزاء الحرم جازه یعنی در هر جای مکه ذبح کرد در جای حرم ده محرم مکه ده اصل سنت همینه که در مینا باشه برای در مینا روزی مینا ده بسیار هم گوشت آه، ها زیاد بشه و لیکن در دیگه جاش خلاصه در همه حرم ده مکه در هر جایی که باشه جایز است و وكذلك فديه ترك الواجب وفعل محظور فلا تذبح الا في الحرم همچه آدم واجبی را ترک کرد یا که ممنوع از ممنوع ها را انجام که داد این هم ذبح در حرم میکنه حرم مکی ده عدا هدی الاحصار فیذبحه فی موضعه اما مگر غیر هدی احصار ای ذبح میکنه در همون جاش مثلا در جایی که من کرده شد در همون جا ذبح میکنه و تقسیم میکنه و اما و فيجزئه فی كل مکان، اما روزه داشتن پس در همه جا جایز است اگر افتو هدیه ذبح کرده که نتونی سه روزه میگیره در هر و هفت روزه در هر جایی که بگیره جایز است والمستحب أن يصوم في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله مستحب كي سه روزه در حج بگیره و هفت روزه وقتی که به خانواده‌اش برگرده قول تعالی فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم فتلك عشرة در حج و در در وطنش ويستحب ان يذبح الحاج بنفسه خب أكون مستحب میگه که حاج کننده خودش با دست خود ذبح کنه چارواشه و این انا بغیره فلا فلا باس بذلك ولی که کسی نائب کنه جاینشین که ذبح کردن نمیتونه مثلا در این حالت مستحبه به خاطر این پیغمبر صلی الله علیه و رسول رب العالمین که اونقدر اعمال حج کارهای حج وقت انجام داده خیلی سخت بود از اینجا با مزدلفه از اونجا آمدن رفتن خیلی دشوار بود با وجود این پیغمبر صل الله علیه و سلام 60 شتر را خودشان به دستشان ذبح کردن و چل تای باقی علی را امر کردن علی رضی الله عنه را که ذبح کنه این دلال با قوت و بزرگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پس طلب به دست خیش و یستحب یقول عند الذبح مستحب که در وقت ذبح کردن این چاروا بگوید بسم الله اللهم هذا منك ولك مستحب اینا گفتن همچنین قربانی کننده هم خب مسئله آخر ده میگه اما شروط الهدی اکنون شرط های همین چاروایی که ذبح کرده میشوه همون شرط های اضحیه هست همون شرط های قربانی هست که ان در درس پس احکام قربانی و احکام عقیقه به تفصیل در کتاب حج ذکر می شود خب شرط های قربانی هم میگه همون شرط ها یکم همین یکون امین بهیمه الانعام یکم باید چاروهای از بهیمه الانعام باشه شطور و گاو و بز و غیر ای اسب مثلا جایز نیست مثلا مرغ و خروز مثلا جایز نیست ذبح کردن چون که قربانی کردن درست نبود دوم میگه یکون خالی من العیوب التي تمنع الاجزاء باید این چیزی که ذبح میکنه از عیب هایی که مانعی صحیح شدن میشوه باید از عیب ها خالی باشه مثل مثلا این گاو یا بز یا گوسفند یا شتر بیماری نباشه بیماریش آشکار ول عور مثلا کور نباشد کوریش آشکار ول عرج لنگ نباشد که لنگیش آشکار باشه ول حوزل خراب لاغری بده نباشه که فایده نکنه این شرطای حالی اضحیه با تفصیل میاد. سیم میگه انت توفر فيه سن المشروع باید سن سالش هم بگیره مثلا زمت چطور باشه اگر باید 5 سال رو پورا کرده باشه و البقر سنتان اگر گاو باشه دو ساله بسیار باشه و المعز سنت سنه و بوز باشه اگر یک ساله و الضأن سته اشهر اگر گوسفند باشه اه، از 6 ماه باید زیاد باشه خب به هر حال این بود مسئله چی مسئله احکام هدی و تفصیلات او و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین